thank you berriro. Bai. Ze egun da gaur? da amasei izango nuke. Eh, bai. Amasei. amasei. Guatu egun honetaz, ordu honetaz, eta urte honetaz. 2008 bosteko. Ah, bai, bai, bai. 2008 bosteko. Iruko amasei. Seiak eta bi eta hogeite mezortzi segundo. Gogoratu zeitezti Horein eta berroita bi. Txeba? Ez da pues, hemen digutxira ya da hasta izan dua. Eh, bueno, a ver, ya bete haz faltada, orxen, orxen. Nun da jongaztate oporretan? Ez aguit. Ah. Ni eta que non baitera jongon izan. Eh? Galizia yeah. edo laizia jongo? Ez aguit. Jongo edo la Galizia? Ba, bete saber. Supongo baiet. Ni nago emozionatuago gehiago, adibidez. Hemen gutxira dian ere urte betzeak. Lehenago niriak? Bueno, bai. <laughs> bi egun. No, bi egun. Hori da. Hmm. Ah, Nena edo, ja, san maiatza izatea. Zeba? Zeba... Eh, bueno, aparte no oporretara, mm. ta gero... Nara zoaz, porretara. Eh, porretara. porretara. Ta gero... Eh? Ze? Al elaga. Eh, Ah, bai, bai la ópera bai, está. Bai, bai. bai, eta gero ere ateratzen da. Nola atzo erosinun Eske atzo erosinun komiki bat. Ah, bai. Bo, manga ya bat. Ja bukatu eh, zira Bai. Eh, ostia presia un tocho. Bueno, dia iru manga batera. Zema eh, zenba torri? Ez dakit. Egun? Ba, eh, eun gehiago. Irure eun? E, eh, igual bai. Toma razki asko. Hoi da, mm. osa, nik berez manga bat ordu erdi batean irakurtzen dut orduan, ba hori irakoteko nuke ordu bat. Ez que ez da zein jarrele esan, nik ez bezala marrazki gabe. Mm, da horri buk guztietan. Mm, da, bai. igual horri batean ez daka eh, igualitzik. Edo dago ez daki bat tekstu. Bueno, erosi nula eh, Naruto ez dakitera eh, zautuko zuen, baina... Bueno, da manga bat, eta... ez esan hori liburu, Bueno, bai, bai, bai, bueno, liburu bat, atea hasi diateratzen edizioan Naruto nabiela iru liburu batea. Ta, bueno, da bi mestrala, osea, bi jabetero ateratzen dela. Da, janua, por, garrenan Ja, zigarrenan. Dia hogeita lau. Mm. Ta, hori da Narutoko 72 libu, mangako sagatikan, eh? Hori da. Ah, claro, akla, irurogeita amabiren irugarren puska. Zati, la, zati iru da hori yeah. Mm -hmm. Bai. Bai. Eta, en, zu atzo erosi zenu zerbait, zian? Ba ez, ni, bueno, ni urte bezetako eskatuetena erosi nuen baina eske, bira. Gain, nik eraman bardet lekutara, e, nik enpaketatu barde, nire urte <laughs> pari hor. Ba, enpaketatuko egero eh, eh, bueno, dragon morraseko kaja de inicio. Baina jaukatuko bat horrasteko jolasten ideara kolzen dela. Buf, jenago kontatzen egunak falta dinak nire urte betzetakor. Bo, hori falta dia, iru aste uste dut. Bai. Jolin, ba, nila ziba nahi zer usten oparia. Hor, nila kontatzen. Dragon esimaz morraz hmm. leister galkat jolastu. Leister. Leister. Mota ere inen dendako bazkideak. Bai, bueno. Hmm. Bai. bai. Egin, merkeago izateko. Oira, Pero Tan. Bai. dirua pagatu bat ez Ez. Gratuito. Horregatik. Zertako ite dute? Eh, erosteko. Oida. Claro. Gauzak erosteko. Merkeago atetzen zu, baina erosi bat dituzu gauza. Ari ez, bazkide izateko urtean erosi bat dituzu gauza bat. Minimo. Pero ah, a, ver, ya Pero estuak igual ez ez erostean minimo. Iagi, dragonesi mazmorra da luzea. Lasai. Tanikaina. Mis hobbies, mis hobbies, jargi, señor de los anillos eke figurak, eta dragones y mazmorras, eske, dios oluzeak. Eta gainanik, eh, mangak eh, ditut, Ta mm-hmm. mangak odia oso mutxak o luzeak, orduan, ba, bueno. Ja. Ah. Ja. Mm. Mm, vale. E, eta gaur ukizu errubi, eh? Bai, bai bueno, gaur entena. Bueno, igandero. Bai, hori da atzo bai uki partido, la, de liga. Bai. Aztenikoa, bueno. gainera. Eh, Hernan inkontra. Igandero, amabitan, oe, beraunenko campo txikian, ezkerretakoan, eh, entrena egiten dugu nahi etorri, pues, etortzea. Garrantzitsua publizitatea, eh. Eta atzo partidan galdu edo irabaz. Galdu genu, pero orche norche, eh? Bai. egon ginen, buk, eh, ernani dela, esan buzkako, bai. bigarren talderik oberena. Jo, baina Eta bukerar arte kasi empate. Kasi nos demos, de hostias. Ja, <laughs> ah, giro ez pues bueno. Ja. E, bukatu genuen azkenan amabost ogeita lau, baina azkeneko iru minutuak arte egon ginen amabost hogeit osa, amabost amazazpi. Hmm. sartu zituzten hor. Bai mm. ze denbora guztian sartu zituzten. Ba, eske iru minututan, oza, da, entxego bat sartzakin bost punto guztien zuten, hogei tabin, gehi, e, oza, modifikazio bat, konbertitu zuten txuteta e, makiletan sartzen. Hogei talau izan. Hori da, hogei talau. Gehi hogei talau. Ja, bex. Mm. Eh? Ze? Ah, bueno, bai, ez, azkenan ez ginen eman de hostias, baina, bueno, ematen oh, yeah. zun batzuk nahi zutele eman. Osa, bat Hernaniko bateri hautsi izan behar zioten eta gure ekipuko bateri ere. Bai. Bai, gu jolazten dugu txingudik. Entrenatzaia. Bai. Ez, ez, jokalariak. Ez, eutxi behar zioten. Ez, ah, bai. jokalariek eutxi zioten. Ah. Pero, como, ze, jungo zen hor korrika ah, bai. Ez, pues en plan borrokat ingo zuten. Ni horretik ere, beha. Osa, bukin un momentu bat hor esan zaten nahi nun atere dola, baina ez nuen jolastazkenan, zeren, bai ikusten horla la, zeudela esan nuen ba, ni hau eta ez jolasten. Ja, zu jolastu nuen Bai, eta ira esan, oberen pasaten partidua. Bai? Bai. A ver, du eri <laughs> eh, como zela... <laughs> <laughs> justo emango die da giro pixkatu horrela emango dela de hostia no sé qué bai dani nire partido y gusto ver Galdu eguna Hor Hombre, a ver, beha ekasi zien eh, Zikin jolazten bai, bai. hor egin zen, pues en plan Azkenian frustratu inginen, no se que Eta bai, Denata zerre, eta denata Bueno, niko, i Suerte leuki un bastante así eran beraien jokalaririko berena medio melea bai. Cristo tera lepoan plakaje bat eta lesionatu agailtu zela partido sorako bai. ze ondo ez? bai <laughs> hombre a ver eh, es eh, bera miña eta jode pues eh, pobre eta horrela baina on guretzat o sea ni bere kaso negongo banitze que posetun nuke nahi kostia bat eraman baina pues bueno ere pikusi barda bestearen kasotikan hmm. Gure ez beto, bere ez Muy fácil no? decirlo cuando no te han dado una hostia. Ya. Pero se van lepoan. Ez, plakatu zioten erori zen talepo okertuzun. Hmm. Zemina. Hmm. Bai. Hmm. Bueno, gutxin ez plakajea legala izan zen. Ja. Legala? Bai. bai. Porque zioten plakatu bularretik anbera. Osa, gora. Osa, plakatu... Alzen izan lepoan mina hartzea plakaje txar baten gaitikan e, eh, lepotik baina ez plakatu zioten e, bularretik bera eta orduan hori da plakaje legal ah, vale. Mm. Ez que ilegal, ikal legal. Mm. <laughs> Mm, eta... Kontatzeko daukazu zerbait? Mm. Ez? Eh. A ber, guazen beste torno batera del señor Osaiz, pero ez, ba, yeah. daukazu eh. Bai, bai. Aina, daude apirilan bi maiatzan bi, eta ekainan bat edo horrela dakitela. egia esan, denbora guztian gure artean jolazta. Aspertu iten du. Bai. Bai, aspertu iten du, da. Eta, ze egunetan dago istoa? Pues dakit. Maiatzan dakit bat behintzat Madrilen dela amabian, baina ez dakit gehiago. Ez denun zen Valencia o Huesca. Bai, hortikan. Pff, hmm. gehiena kortutara. Gueskan dago? Mendik iru orduta. Euste, eh, hori esan zireten. Ah. Bueno, eta... Ja, ja, da gertuena, eh? Bai. Bestak ja bost, sei, bederatzi, horrela. Bueno, eh, zaki nola zego negazkina berrogei euro batik. Ah, bai, e, eh, balentzira, horrela. Iosan kotxera, baina gutxiago balio duze, ba, kotxea, igual gasolina berrogei tamar. Ez gehiago. Eta gero ez dakize. Gasolina egun dago. Peajeak. Eta bai esan hori. Mm. Bueno, a ver, depende, nola ikustezu. Hori da. Zer da? ikusten mezu del punto de vista. Em, bakarrikan berrogei euro ordaintzen. E vuelta... Bai, e, ida vuelta berrogei euro. Bebe, bentsi, mejatu mejatu gala zuni eta beste bilagunak. E, bai. E, bakoitza, gera, e, eunde euro gehi euro. Bueno, bai. Gehi, elduren bat, bai. eta ribardula, beste lezin dugu jolastu. E, vale, eunde euro, jartzeu berreun, eldu bat minimo bai. datorrela. Berreun euro. Bai, bueno, gasolina bai. izango da eunda zerbait. Google izira juteko gasolina da e, eun, eunda zerbait, ez? Bai. Jun eta vuelta beste, eh, egun da zerbait, ez? Ah, ez jun eta vuelta. Ah. Ta peajea, Valencia la semana, ti son dicho que. Pues Pues depende en un nigusite económico que da zutea. Bai. Pero bueno, depende bai de nola, ikusita. Bueno, ya claro, bai, bai. Hombre. Es claro, ni gata tzen un 40 € de renta más. Bueno. Pero bai. Bueno, oso esanet, ondo dago, diruaz. Bai. Hmm. Eta, jazen batera juntzate? Bi. Ba, terrio esan, logro nion, eta beste bak bilbon, bai. Eta zein jo ba- beto pasatzen dute? Buf, ezagita. Ni, esan onuke, errio hoxakoan, lehenengoan. A ber, ni uste ere gehiago izan zela lehenengo izatea, Bai. Eta horrela. Nola geatu zinen? Lehenengo partida empatatu nu, bigarren partida irabazi nu, eta asko gaitik, eta irugarren partida galdun asko gaitik. Zuekin? Ni kirua galdu nitu. Eta bigarrenak? E, lehenengo irabazi, bigarrena ez da e, galdu inun, eta irugarrena galdu aurka. Oh, oh, oh. bai. <laughs> bai. Eske... Ni, lehenengoa irabazi, ez barkatu lehenengoa, galdu enpatatu eski du eukat, zer gaitikan, alde batetik goatzen ez galdu nula, baina beste alde batetik angoatzen ez ke, e, part, e, bilbon ez nula ez da partido da bat galdu, orduan du daukat lehenengoa. E, gero, bigarren partida irabazi nun, eta irugarren partida ekiren aurka irabazi nion. Ez a ber, Ez gauza da, eramaten nun lista oso arriesgatua zela. Ba, ba, ermaten nitun e, iru miniatura que destrozan, básicamente, eta ero, pues, miniat... Ez, ama sei soldadito. Ogei! Ama sei soldadito, soldadito pues, bueno, ez ziela inunak. Orduan, klar, e, iru miniatura oie... Eta sorgin bat, bueno. Mo, eh, e, e txaman, txaman, txaman. E, iru miniatura oiek... E, Dado sorturak ukitzen. Claro, dadoak asko... E, eh, influi? Egite dute. Bueno, asko, asko eragiten dute oh, yeah. e, miniatura horietan, zeba. etirada eh, tirada txarra guaituzu, bai. eta has jodido. Ma, tirada hona guaituzu, le errepientaz bestari. Ah. Eta, oh. kar, nik egin ditun, lehenengoan tirada honak, eta besteak izan zitun txarrak. Ma, hortik aurrera, ja, e, tirada Boa. txarrak. Ni guatze, ezea, lehenengo partidan, ira, galdu edo empatatu nun deukat, baina tirada sonak bigarren partidan tirada txara, pero berdin-berdin irabazi nun. A ver, zen gehien bat, e, eh, partidoria zen un jolastu, beste partidak bezala jolastu nun gehiago, erakusten nera aurkako aizergatik, nera aurkako pokarkan bere bizitzan jolastu zutun bi partida. Ila bete bat lehenago ikasi zun, jolastu zun partida bat, eta eh, oda, jakiteko nola jolastuen zen, tero partida lehenengoa e, torneokoa, eta gero nirekin zegoen jolasten bere bizitzako irugarren partida. Bigarren partidan torneokoa. Eta, orduan, eske, claro. O sea, baina hor tira txarrak ukin Osea, O sea, pixkat gehiago jakingo bazen, igual atziran inklusi irabazi. Eta, yeah. kasualitate izan zen. Dai. Bo, bi kasualitate. ne, lehenengo torneoan. Bai. Azkeneko partida tokatu zitzaidan, eh, junien irulagun. Batzen, xian. Bai. bai eta bestea enai. Terezu? Hoi da. Ta irugarren partidan, tokatu zitzaidan enai enkontra. Eta hmm. gero, bigarren torneoan, tokatu zitzaidan xian enkontra. Bo. Eta gero, bigarren torneoko e, lehenengo partidan, tokatu zitzaidan lehenengo torneoko bigarren partidako e, eh, jertzitu alberdin. Eia. Bueno, ondo. Be. Ta lehenengo torneoan, eh, horren kontra, galdu inun, eta bigarren kontra irabazi. Ta, ni batzen ez gaina, oza, jolastu nunan eh, bigarren torneoan, Bilbon, zure aurka tokatu ziren eske, zan zen, buah, siratikan, jabanekin abaziko nizula, entre komillas, imaginatzen nuen, zer gaitikan ejerzitoki bai. gehiago, suerteak indadoz, ni neukan gehiago, bai, bai. eta gero, e, <laughs> nekizkin zure truko guztiak. Yeah. Zergatik, egon ginen entrenatzen, aste batzuk lehenago, e, hor, e, vale, eta ikasi nituen zure guztiak. Zure zureak ba, ez? Ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Eta ordu, jabanekin, banekin, bale, ekik hau mugituko duen mendikan, hau honek horrela ingo du, <laughs> honek horrela. Eta ordu, banekin, ja, zein gire. Nola eta izun jakite asianen kontra tokatu dela, justo. Eta ordu, ja banekin, zein hil, zein ez, zer egin. gainea, eh, naka miniatura bat, botatzen zitula, pues, magia eta hola, eta, mm, bon, bakarri zitun bi... Sorginkeri. Sorginkeri. Eta bat zen laguntzeko mm, nakan iruetako miniatura bateri. Zeba, e, zorrinkeri hori gabe zen mierda bat. Oria. Ma horrekin, pues, eh, una puta makina de matar. Orduan, claro, lehenengo partida, e, zorrinkeria dituzte hiru maila. Bueno, bat da e, eh, instantaneo, ez? Bai, momentuan ea Da, en plan, pues, igual, instantaneo da izan, zu bola. Ez? Pues, en plan, botatze zula eta ia iten dula. Gure dago, e, temporal dela txanda bukatu arte eta ero agotamiento e, miniaturan puntoen movida bat bukatu arte. Hori aldela izan nahiko luzea. Partido osoa ere alde izan. Bai. Eta orduan, klaro, lehenengo partidan, nik pentsatzen nun zela agotamiento. Eta orduan eta horri izan nun, e, bukaera arte, eta juntzen nintzen ezakiz zen, ba, no seke. Eta gero, bigarren partidan, ba. e, etxaiak, zan zian, no, creo que no es eh, temporal, eh". O sea, creo que no es agotamiento, creo que es temporal, no sé qué, iratzen dugu manualan, ta temporal. Eta horrean, klaro, hor, ja, bi miniatura bali dio zituztela, ez dakizen bat puntu ezertarako. Ja. Yeah. bueno. Fine. Bai. Eta zuen figura guztokena zein da? Esmauk. Esmauk? Da, da. garestiena mea polita. Da eren suge bat e, balio dituna bosteunda berrogei eurota, eta horne bai. ora norbaitek eraman egin bai. zun. Ni uste prezio sokerrena. Prezio sokerrena. O sea, hecho sin agar este en O sea, ni usted veres incluso pasa. A ver, da miniatura ¿eh? es aquí o ver en alden y san. Borro a O sea, a ver. Bai. Da kasua, eh, eh, tropanzat. O sea, su aquí lleva a carrick, huevo. O sea, taguero. Neri machaca tu indias Eh, ditun arau gustia, que ta atributo ditun, dio la Baina egia da bosteun berrogei euro. Bai. Da, e, bai. ez du ez da, ez da. Merez alde batetik. Albibidez, batek, eh, juntzen torneo batera, dela mm, la bat, la legion denturia, de la mm, Bastante Espainiako eh, talderik famatuena eta garantzitsuena eh, joku honena. Ta, claro, Eh, zaki, zaki zozketa batean zegoen esmauk, eta justo tokatu bea tokatu din Baina zozketa hori egin zenan esmauk balio zitun berreun euro dola, ose, iru, igo diote asko da. Bai, bakit, bai, pero berreun euro nendikan alde eta zeptatu bere dimentsioetarako, hori da. Irutzen zita asko, baina ikusita beste prezioak, beste figurenak, bale, ulertzen zut. Baina eske bosteunda berrogei euro ez du Baina, ez du merezi. Ke ba, si eske berei askoz merkago atratzen zera, si eske seguruna bereiek figura hori 150 berrogeita marre gaitikan egin dutela. Bai. Ose, e, eh, atra... Eh? Edo igual inkluso gutxio. Presaet, mm, e, eh, gehienez eunda berrogeita mar. E, eh, Eta gutxio, xa. Eta gutxio, egin, bai. gutxio. Eta igual gutxio baita. Pues es, claro. Zanet, a ver, hori izango da, igual gutxienen ostenden den niatura joku hortatik. Bai. produkzioa ez da inaundi izango. Ez tropa emin azti, jorre, derro egingo dute, zaki bat. Merkea da, pero hori mundu guztiak eroste dula, de horkoak bezala. Bo, ni izan ezik, baina. Ebe, eh, pesanet, eh, jende gehienak bai. behintzat soldadoren bat emin azti, edo horkoren bat badauka. Daude, miniatura batzuk, pelikuretatik, eh, famatu, edo? Edenek dituzte, la biela. E, e, Urukhaiak, izan gero horkoak. Ah, Pelikuletan azaltzen direnak. Bai, ba, ber, Zer famatuenak pedikuletakoak? Zenet, eh, e, lago agertzen da famatua da, eta ez zaka jende guztia. Ez, ez, ez, senyor de los anillos, okan, hobiteko akordia jaiztea pixke jo. Gero, E, bueno, los motos del sagrario, hori jende, bueno, en el edo partida, me hori, bai. eh? e, zitu miniatura guztiak bi izan ezik, <laughs> utzi zizkioten. Ja. Bai, mortos del Sagrario ikusetan eh, agetikan asko kikus jolastute, baina gutxik dituzte figurak. Oida. Ja. Zerba, merkeak ez dira. Jartzen ja. dugu abesti bat. Bale, jartzen dugu. Hmm. Eh? Eta mm. egoaz, bat zatzen dugu. Pablo, Casanova. De? Lola indigo. Kri, kri, kri, kri. Bueno. <laughs> Ja? Eh? Bai, gero arte, pero hoy para hori eh, A bueno, si a, ver a arte, eh? Indigo. ¿eh? Eh, Antes la vida estaba muy dura y era todo nos va bien. Familia, la casa, la cuenta, la vida, por fin ya no sonríe. Estoy menos mami que mañana, pero estoy mucho más mami que ayer. El antes me pasa a buscar en la bici, el nuevo lleva un Cayenne. Eh, pas déconner. J'ai déjà décollé. fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. Salimos de cero y estamos sumando, mami, ahora estoy en la mía. Un beso para los que me quieren, otro para la gente que en mí no creía. Ahora en el cuello tenemos colgando diamantes de joyería. Ya no tengo deuda en el banco, ahora ropa nueva todos los días. ¿Y dónde están cuando tú no tienes dinero? Dime. ¿Y dónde están cuando no había para comer? Muchas veces caí, pero yo solo me levanto siempre luché. Yo sé que lo conseguiré. y pago en cash. Ya los paparachos no me ciegan con el flash. Estoy haciendo business, esta bicha es una brasa. Si tú me estás pillando tanto, no eres mi hater, tú eres mi fan. Fanático, co, co. No eres mi hater, tú eres mi fan. Fanático, co, co, oh. Tú me llevas pa' tu casa porque quieres que te bese. Y nunca te cansa porque quieres muchas veces. Siempre On maîtrise la mélodie qui voyage. Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache pour l'instant. Je suis là, je fais du sale pour l'instant. J'ai fermé mon corps à corazon pour l'instant. Mais je finirai jamais tout seul à en fait bébé. Mais la tête est sur les épaules. Je vais pas rester l'éternité. Mais je vais marquer mon époque. Ah ouais. Ah bai? Esplikatuko egute nola jolasten den Laburki La La Bueno, ba Nazu zuke esplikatu Vale. e, Azteko wow, eh, Pablo, que mandigo que ya necesita hacer gallican, ese ten un... Eh, eh, bueno, vale, ez te llamo porque usted le da la burki. Eh, Dictuzu, fase batzuk jolasteko eh mole ba, bueno, no la he lista vale bai, eh, bueno lista o no la era bakitzen jolasteko no. ditu ber dituzu figura batzuk empezamos bien ber dituzu figura batzuk hasteko ya está hartze zu ah, paper bat vale en un puto ojo bueno bai ve que te dejan tiritando la cartera o sea eh ni clen e, ditut bakarrikan figura gutxi batzuk eta utzi nitun 200 300 € usted bakarrikan bai, ditut figura gutxintzako eh a ver bai gutxi dituzu baino gehi e, dituten entzat da oso dirutza handia. Bueno, pues ezain gastatu gain uste. Ja, badaki, pero bueno, nen un jolastu, es que estela zin un jolastu. Bueno, behar dezuna, figura gutxi batzuk. Que ba, gutxi batzuk. Eh, <laughs> ogei tabos media bat. Eh, segun zer erabiltzen zu. Depende, baina de, eh, gehienak nik orain orain hasi dene edizontan, gehienak punto bat. Alditzu zu erabili. A ber, normalean jolasten da 800 puntu ta, vale. 800 Orduan, txen, edizio honetan, egin duten edizio berri honetan, daude listak. Osa, zuk dakazu lista bat, dituzu ezak lista. Orduan, erakitzen zu bat, vale balista honetan alde eraman e, Anchoni kon doble arma de fuego de escupitajo de dragón o con habilidad estelar de pedo arcoiris eta vale ta orduan bai esmatu egin no orduan e, ordituzu e, adituzun miniaturak edaman pues heroia no se que bueno beste movida heroak eh? soldadoak eta dena eta claro tabar bakoitzak ditu punto, punto kopuru bat vale Orduan, eh, demagun dakazula partidua sortziron puntota. Bale, orduan, zuk aldituzun edituzun miniaturako purua sartu, baina ezin ezu sortxiron puntoak pasa. Aldi, aiz, aldista e- bostun puntota. Hori da. Mea, bai. e, imaginatu dela sortxiruna partida bat. Bai, Bale, Bale orduan, imaginatu eh, miniatura batek balio ditula em, laureun punto, beste batek irureun, besteak eun, eta beste batek eun damar. Bale. E, pasa, pasa intzera. Txen, zuk alko zenituzke sartu, balio dituztenak alko zenituzke sartu batera, laureun puntokoak, irureun eta eun, zeba hor, da justo, zortzireun, eta orduan ezea pasatzen. Baina, sartu bak, e, ba, zenun, egun da berrogeita marrekoa, eunikoa izan beharrean, e, bueno, uneko aberrean, e, pasingo zinok, eta orduan ezingo zenuke jolastu listorrek. Bale, eta hoi da lehenengo miniaturak eta denak. Bigarna. E, eh, bueno, Partida hasi. Hori da. Bai. Azten duzu lehenengo botatzen, e, eh, bidado bat aurkako bakoitza. Aur... Osa, zu botatzen zu bat, eta zure aurkariak bat. Hori da. Eta ateratzen duna gehien, irabazi du iniziatiba erabakitzen du berak gelditzen den edo bestari ematen dion. Zer da iniziatiba? E iniziatiba da, pues norrasten den lehenengo, mugitzen, borrokatzen tabar. Osa, e, e, irabazten dunak, mehatu, e, debamun, nik irabazet, baina interesetzen zait ikusteko ekik zer egiten duen ekire ematea. Ordun ekik irabazten du alda esan eta berazten da mugitzen. Lehenengo mugitzitu nahi badu bere figurak, nahi dituna gero, nik eta... mugitzen Bai? E, bueno, barkatu moztea, baina miniatura bakoitzak daka bere atributua. mugimenduko atributua. atributua. Bai. Ta orduan batek alditu, hau da mm, pulgadetaz. Bai. Orduan batek alditu mugitu igual 6 pulgada edo sortzi edo e, maksimoa da amabi, ez? Ez, ez da o maksimorikan eh, maksimo aldena mugitu, osea, amabitik, badago miniatura bat, amabit meni hori mugitu. Baxe zekartzen duna, nidak idala ez. Oida, maia, zenbat alde iritsi mugitzea, ber. Amabiko amabi... bat, martxeroika, gehitzen ikagitzen diola, eh, juten badadibia zaldian, gehi bost, ama zazpialko bai. zen iritsi mugitzea. Hmm. Ordun... Ta, tamborrak ez dioke... Ez dioke zer lagunduko. Ez. Hmm. Bueno, Baina hori, gero... Bai, bueno, ama bost, da, maksimo. Ama, zazpi. Nola? Ama mi gehiru? Ama bi gehi bost. Ah, klaro, ja. Ez ma, eh, alda izan, eh, no se, guai jir, de la, eh, arrano por la vida de volar, muitzitu ama bi. Hori da, gehiru, bost, ama bost. Hori da, ama zazpi da, maksimo daki degula. Aida. E, ba, gero, mugitzen eta gero, imajatuekik mugitzen dut nik, berdin nahi badet, ez bai nahi, pues, bueno, ikusten dut nik. mugitu batzuk eta beste batzuk ez, figuretan. Gero, e, lehenengo fasean, bai? e, eh, alda, magia bota. Ah, bai, bai, hmm. mugimendu fasean. Miniaturak. Ukitzen badu, sordinkeriak. Gero, etortzen zaizu, e, bigarren fasea, ose, irugarren fasea dela, disparoak. Bai hori dela, bakarrik eh, arkoa daukatena edo bueno, e, eta erdia mugitu ba edo gutxio oia erdia edo gutxio edo ez mugitu, mugitu. E, eta ez da arkoak daukatena bakarrik daukatenak gauzak alduzuna disparatuz oia, bat, balesta bat, jabalina bat balesta batekin e, bai? muitz maz eh, bueno, bai, hori araua guakotza duka berea bai, bai, Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Baina... Eh, Arma Bai, oiek lehenengo, ekik daukan ez iniziatiba, eta mugitun lehenengo berak disparatuko zuen lehenengo, alba du. Gero nik disparatuko nuke. E, eta jazta. Eta egotoriko zen laugarren fase izan zela borrokarena. Izan zela figuraren bat borrokan egongo balitz beste batekin, hor borrokatuko zela, ekik daukan ez iniziatiba, berak erabakitzen duen ordenean vale? alde izan, e, daukat maiaren punta bat, e, eh, minastiriziko solda bat, orko baten aurka, eta alderakik erabakitzen hori, bitartan kere daukat beste puntan, Legolas, protagonista bat, e, eh, lauruk jaien aurka. Eta hori erabakitzen du imaginatu, interesgarriagoa bai. delako. Mm, bai. Ta gero... fase eh, final etortzen. Txoin, bai. Ma, zin da, fase final. Da, bosgarrena ez degu lehin biltzen, osea, e, bakarrikan ba, bakarrik da... Bakarrik iru fase, gode? Ez lau, bost. Iniziatiba. Ispa, mugimendua. Ah, mo, iniziatiba. Da fase bat, fa... da fase bat. Kontatzea fase bezala, manualan. Baina, bueno, ez, askotan ez da kontuz. Bai. Osa, askotan ez dizute hiru fase. Di, e, mugimendua disparo eta kombate, baina bai. dia bost. Eta fase final da, arauren bat behar badezu jartzen da la fase final, pues horregin. Bai. Baina ez de inizia biltzen Eta, mo, ez dugu komentatu, daude guk edizio berrikoak bakarrik ez hau zeitugu sei estena jo, maia, orduan motatzezu dado bat. Bai, e, dado bat. E, tokatzen dela iru. Barduan, jolastu beharko zelu, e, irugarren estenarioa. Dela, pues, zein zen? Irugarrena da, e, este, con, e, mantener la posición. Oia, oh, eta orduan, claro, en mantener la posición, pues, Inbarazu jartzen eh, una inbar, paperan. Oida, eta gauza batzuk egitean hortziztuzu puntuak. Maximoa da hori puntu. Orduan, e, partida bukatzean, e, normalean, edo denboraz, edo e, imaginatu... e, batetaz. Hoi da, edo ere alde izan, estenarioan jartzen dula, bueno, estenarioa deitzen diogu estenarioan horriari, hor jartzen ditula gauzak. Hora. Estenarioan imag, e, imaginatu jartzen dula. Ejerzituan e, eun ejerzito bat euneko geita bostera iristean partia partida bukatzen, da. edo desmoralizatzen dela euneko, euneko berroita marrera iristen e, dado bat botatzen da bi edo gutxiago bukatzen da e, iru edo gehiago jarraitzen da mm. orduan e, partida bukatzean puntu gehien ditunak iroazten bai. Torrela, basikamente. Bai, a ber, Gero barri Ola, dituzu Ola, kontatua Oida, osa da movida Baga, bat Daukazu liburu bat irakurtzeko de Eunda laro horri uste bai. diela Osa da Buk ikasi genuen amaika bide ikuste <laughs> Batzuk ziela Ordu batekoak Eta beste batzuk ama guzteko bueno. Baina, horren atera, atera duten ez manual berria Eta ez dago izulita Oida, oizen lehenago kego edizio Bai, bueno, eta bide horiek zen 2000 mezortzikoak. Bai. Eta lehen gurtea zen 2000 urte lehenago. Edizio batek irauten du gutxi gora bera sei urte. Ke ba. Bai. Ez, 2000 arte zegoen edizio bakarra. Eta izan zen edizio bai. desde 2000 eta bat. Gu jolastu genuen edizioa zen 2000 batekoa. Ez, guk, ez, bai. atrazen edizioa 2000 batetikan ama, emezortzia di, ekibale amazazpi urte. Bigarren edizioak iraundu du sei urte, eta ah, eta vale, Eta hau laburra. Bai. bai, oso laburri zen Eske, berez, asko ez gehiago dago. E, berez, ah. Eh, genuk igual bi ordu esplikatzen minimo dena irratiz. Ja. Bueno. Izan dela... Zerbait nahi zuzen? Amabos minututan esan dugu, eh? super laburra maus minutu, eh? Na, ez uste baita esan, ez gaiunetaz, eh, simaz? Ez gaiunetaz, eh? Ez, beste gaietaz. Ez dakit, ze gai? Ez dakit, zun nahi dezun gai bat komentatu? Hori da, ez que beste lagu galdegu jarretu hemen itzegite. Pesat ditugu insultoak. ni, ez que ni bai, bai dut insultu bat pero... Txisteak, kasmak... Ze, ira india. Eh, Pablo en telefona biratu behar dut. Eh? Por... Porke hor ditut gordeak. Ah. Ni liburak ez ditut. Ni beza. Bo, oza, nagona irakurtzen horren bertan. Ez que, a ber, eh, egon ez denbora tira irakurri gabe, eta horren asinez bat irakurtzen, eh, lo de ala de dragon de... Este... De joe, del ciclo de la muerte, bat, diela zazpi, unos tochos nago, <laughs> ama bosgarren garren horrian edo, la hortun, zete zer esango, zez nago ez da nik ulertzen. Da, kitena kondenado pertson bate hiltzeko, eta gero beste bat, dagola jutena, no se donde, ya está, poco más. Ya está. Ya ves. Txuk, zuere e, eh, liburu hazin nahi, Eh, uste titulatzen dela, siempre hay un lugar, es que du, bai. Bai. Porque bai, bai. bigarrena bai. bai, oida, oida. Bai, bai, ikusi izugu zure gelan. <laughs> Bar, edoa tipo neska bat mudatzen dela eh, herri e, batera, mm. bere aitak iten dula, eh, lan bat beste leku batean. Hmm. Eta ero tipo bera eta bere beste lagun batzuk, e, tipo daude investigatzen haber ezik zitzen den otra espezie, de unos peces, que tipo... te refleja como un espejo ese pez y ve tu futuro edo lako zerbait Eta tipo, zema puntuazio tipo ematen diozu? Batete kamarre. Bai. <laughs> e, eh, behati. Undo. Mm. Porque amar, Eta zema o sea, tipo, pagina tipo zoaz? E, tipo... Bukatu dut. Ah, vale, vale. <laughs> da tipo... Eh, eh, un dao geitabat mm, Vale Es Edo bai Bai, bai, bai, egun no bat. Tipo, vale, vale. Bai. Hmm. Tipo, bai. Bai. Eta zuek ez daukazu eliburu? Eba. Ez. Eliburu emak gehiago daukazu, jartzu gara besti bat, horren piskatu. Ni da goira gutzen lima, pero oren ez bukatu. Ai, que truño mm. de liru. Ze, a ber, zuri gusten zaizu. Bai. Zer eta zua? Bueno, nari egia zen eh, ez. Ah, bai, bai. Tipo, bai. que es, en adoptatu dute, tiene tipo... Bia, txen, jareko izut ba. la atola. Vale, vale. <laughs> tipo, egura bera triste, tipo, euria egiten dula, eta bera tipo dagonean pozik, tipo, eguzkia egiten du. Mm, vale. Tipo, eh, guai. A ver, ez esan naita, eh. Hombre, ez dut <laughs> esan naita. Tipo, eh. Ja, <laughs> ja. bat? Venga. Vale, Pablo, Harry... La de, este, siniestro total, eh, joder, la de los mineros, etcétera, de Torchen. ¿No la, ¿No la da titula? ¿Veis? Eh, Kuenka minera hori da. Bai, pues hori jarriko Bueno. Horintxe da. Ze? Eh? Jartzen du la bestia? Ah, bai. Da, bai. Bueno, hemen gure Pablo abixatzailea gozak bai. zintzilekekoak abixatu digu bai. eh, Mogambon goita bederatzi egongo dela taupada festa margarrena, ez? Zer? Ai, ah, ratirako dirua lortzeko. Amargarrena bai hori esan dut. Amargarrena. Bai. Dela on, tri... Taldeak, bai. taldeak dira urrengo. Taldeak dira on, Trilita, La Sespir y Chulería Joder. Bai. Eh, bai. Zer? Errepikatzeko? Bai. On, Trilita, La Sespir y Chulería Joder. A ver, gustate deitze. Martxe hogeita behatzia, mogan Bai, eh, amar garren tapa festu torla. Osa, hemen Eska, Justo, batu gara hemen dago kartela jarrita zintzilikekoa, jartzula martxak amasei, baino lengu gurtekoa elengo urteko eta esan dut, justo, e, gaur da duela urte bat izan bai. zela. <laughs> Eta, pues, bera, pues, bera. Gatu zera, eh? justo. Eh? Bai, bai, diru alortzeko irratirako, pues, claro. Hori da. Ba, kize, eh, eraman diru asko eta horrutze asko, A eh? Bai. On, trilita las espiritxuleria jode. E, edan asko, eh? Edan asko. Martxeo gaita behatzi mogambon. Ba, vale. kotxe estripuak ez dia gure errua. Hori da. Zue bakarkan edan, jazta. <laughs> Gubultatzen guztiok edatea, diru guzteko. Gero, ez izu gubiltatzen bultatzen kotxe hartzeko gueltan, eh? Yeah. Lase, guk hori ez dugu ez arrezan. Txisteak? Bale. Nik hemen ustean... Ai, niba ditu batzuk. Esango ditu batzuk. Eitxain kuña? Tschüss, du. Eske horren lana, eske horren lana, edua, eskerrik asko, eskerrik asko. Venga, izango txiste bat, eh? Eske humoristarako hartuko lana! Bai, izango txiste bat, eh? Beh, irazen bat maite diraten, eh? ¿Cuál es el colmo de lo... ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Construir castillos en el aire. Ah, pues ¿A no? ¿Qué va? Bye. Oh, oh, ¿Por qué el mar no se... ¿Por qué el mar no se seca? Porque no tiene toalla. Aunque tuviera toalla, me parece que no se secaría. Toalla que le en busita, en todo caso. Ya. ¿De qué se quejan siempre los astronautas? De falta de espacio. Oliver es Doctor, creo que necesito gafas. Estoy de acuerdo, pero no puedo ayudarle. Esto es un banco. <laughs> Eta esaten azkena gero zu eroni berri. Eh, ez, que ez, eta es ezken, ah. ez dago ¿Cuál es el colmo de los colmos? Vivir en Estocolmo. ¿Estocolmo da leku bat? Ba. Bye bai. Osa, sonatzen dira, diablo. Eh? Pues que abuelo bai esan un doctor, do tengo, tengo paperas en Bueno, a ver, ni ¿qué le regaló Batman a su mamá? A su mamá por Navidad. Una batidora. Bai, Se abre el telón, se ve una isla desierta y en medio de un sobrecito para hacerte. Se cierra el telón, título de la película, la isla del té solo. Doctor, doctor, tengo paperas. Pues te mades dos euros y ya tienes pa' plátanos. Vaya, usted tampoco que se anitula, ¿eh? ¿Se no la junta x. X. Ser. ¿Se no la junten? Ah, sí. ¿Cuál es? Ah, ¿cuál es el colmo de un atún? Que le den la lata. A ver, tela pasa Ay, se horria. dicho en Una amiga le dice a su amiga loca, ya sé por qué estás engordando. Ah, no, una amiga le dice a su amiga loca, ya sé por qué estoy engordando. En el chapú que uso pone para dar cuerpo y volumen. ¿Y qué vas a hacer? Voy a lavarme el pelo con el jabón de lavar los platos. Pone para quitar grasa. Jaimito, ¿qué harías si te estuviera ahogando en el alta mar? ¿Llorar para desahogarme? <laughs> Hombre. <laughs> Hola, eh, te a negar, se te va a ir más agua en la urduan más ahogamiento. <laughs> Jaimito, conjuga el verbo andar. A ver, Jaimito, conjuga el verbo andar. Yo, yo ando, tú, tú andas. Más deprisa. Él corre, nosotros corremos. Ellos corren. A ver, tú te la ¿eh? Se han... Eh, Soy San Urdiña. Vale. Profe, ¿me recuerdas al mar? Ah, profe, ¿me recuerdas al mar? Ay, Jaimito, ¿qué cosas tienes? ¿Por qué lo dices? Porque me mareas. ¿Qué pasa? Jaimito, ¿tú sabes qué es el... E- ah, vale, Jaimito, ¿tú sabes lo que es el estudio? Sí, mamá, el alimento de la mente. Exacto. Pero es que resulta que hoy estoy a dieta. <laughs> ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? Científicos. Lo pilláis de 100 tíficos. Ayer llamé a la policía. Entraron a robar en mi casa. Incluso robaron los vasos. ¿Y los detuvo? Sí, sí, los detuvo también. Y Cheyenne igual no cate la vez. Ah, pero daba vaca. ¿Por qué el calendario estaba está siempre triste? Porque tiene los días contados. <laughs> Etao. Eh, ¿por qué un mago no se ríe? Bueno, en el boxeo... O sea, no, barca ¿eh? ¿Por qué un mago no se ríe? Ah, no, no se ríe, no. ¿Por qué un mago no sería bueno en el boxeo? Porque sería el más golpeado. Más golpeado. Uy, pero eso tu bat? Ay, txoine igual tu etela, porque neukan bat, que de azul así. A ver, eh. ¿Uy? Sí. ¿Me da un ¿Eh? poquito de chiste, bat. A ver, ¿están...? En la consulta del médico, hola señora Bonilla. Verá, tengo una noticia buena y otra mala. Bueno, dígame primero la buena. Los resultados de los análisis indican que le quedan 24 horas de vida. Pero bueno, y esa es la buena noticia. Entonces, ¿cuál es la mala? Que llevo intentando localizarla desde ayer. Pitu. <laughs> Ni tu tiruguello le no salta tu tutela, ¿eh? Una vez Batman disparó a un tío vivo y consiguió un tío muerto. <laughs> Un hombre va a la biblioteca y pide un libro sobre cómo suicidarse. El bibliotecario le dice, no te lo dejo que luego no me lo devuelves. <laughs> o sea, solo pienso en el libro. Es que este un libruto que iba a tener lanes. ¿Sí? Este en un libruto que iba a tener Ah, Allá es. Ah, bueno. Con un para coger ejemplo, pero bueno. Sí, sí, un hombre va a la biblioteca y pide un libro sobre cómo suicidarse. El bibliotecario le dice, no te lo dejo que luego no me lo devuelves eta gero azkenekoa, una familia ocupó un terreno, una familia ocupó un terreno en Hawái, ahora a ver quién la desaloja. Eta ni ez ditut gehiago. Zu baten bateki? Hartze duzula bestia hola, pixkat, esate, abestiak ¿Eh? kentzeko. Txuen, eh? En una panadería eh, a última hora, me da una barra de pan, lo siento, tiene que ser rayado. Me da una barra de pan, me da una barra de pan, me da una barra de pan. ¡Ah! Rayado, como Bai, abesti bat jartzen dugu. Bai, jartzen dugu. Dara, e, eh, puro gudari, e, txintxoko la txama. Txintxoko la txama? Bai, txintxoko eta la txama. Ah, bale, bale. Ze? Nungo, miren? Ah, ez okitu. <laughs> Pablo, kesetu bato jartzen adela. Bueno, ez Beta zabe. Ez, ja, bitalde. Ja, ja, pero bitalde eta gola bat dela jartzen Hor, bideoklipan azaltzen zena, bintzen. Yeah. Chichaco la chama. zelatik Eskutitz bat jaso dut nik, malkotan blai geratu naiz Ez inzaitu tikusi Zulera zitarik ez Noiz etorriko zaren txoiten abil berri zelan denbora gehiagi Zuk euskera itzeiteko Ez dakit merezi dugunik Gutxi behar izan dugu azteko Uro gudari naiz eta itxura Zigual harritu batzuei Baina txapela Eben dut eta eskari nahi dien Kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, kaixo. Kaixo zure ere zian. Bueno. Bueno. Txiste ba... emakia daukagu edola. Ez. Ez. Ez, zene izaten urduan asmak iri. Ez uste zehetzez. ez. Ne, zurren guan jesan gara. Hori da. Pero daukau denbora. Dia zazpiak ja, eh. Eta zeiten egurduan. Ba, zure bestia jarri, agurtu, eta xianena. Eh, Nire uste ez, bai. O, oh, ne, bai gu direktamente agurtzen eta jartzeko zurea. Eta nire jaurrengo jarriko dago. Osa, eske, oza, nire esan ez daukat asko hitz ja. Ja. Eh? Zer esan gaurruk bitaz. Partidak ez ditugu, ja? Ja, ez da bukate gu. Iru, gelditzen dira. Hori igual ditu. Zeba? Depende, ez da kitzen ma punto... Zalkatu geha. Ah, zalkatu geha, bai. ja. Eh. Ah, vale, pues orduan baditu hacer Ba, partidua zertako zetorriko eh, ikustea. Ya. ¿Qué dices, Paula? Eh? Eh? Es que aquí nos quieren ver como buenos ejemplares. Guau. ya te que... <laughs> hay que presumir, hay que... ya, ya. Presumir. Bueno, eta zein da un plana a este burulaco. Urrengo este bururako. Bai. Itxoin bi aste gehiago. Zeba. Nire urte betzak izateko, izateko, izateko. Oh, oh. Ke interesante. Pues bai. Eta bizira unira batzi arte ikustetik. Ze? Bizira unira batzi arte ikustetik. Bizira un? Ez, ez da bukatzen reti da da zen pixka gehiago. Zer, bizira un? Bai, zukera bakiko ez Zer da bizira un? es Vivir, sobrevivir. Joder, macho. Ah. Ordenicón, el super plana. Wow. Mm. Qué planazo. Pues claro. Es que. Eh, eh, eh, vale, nahi de eh? Vale. Pero es egite este gu jarri aiztea, eta ero agurtu edo ya está. Zer! Zagurtzen geha. Zagurtzen geha, ja. nira beste besteaten jarriko gu. Bai. Bale. Bueno! bueno! Agur! E, eh, bueno, abixitzeu, hogeita datzian, ez? Da urrengoa. Bai. Hogeita datzi, hogeita mar? Hogeita mar, bale. Gua, tu hogeita da, e, eh, esto, non zen? Bai, bai, bai. Mogambo. Oia, mogambon. Eta, eh, amargarren, teupada festa. Eta, kize, lauta alderekin. <laughs> eta diru askera, eraman, eh? On, eh, de no se que, no se, eta, bueno, bai, bakarrik on. On eta, esto, guais, no se que, o chulos, no se que, hola, la Bueno. Bueno, vale, no. Bai, bueno. on, trilita, on, trilita, trilita, la sespir y una, y chulería joder. Hmm. Ara, y chulería joder. Bueno, Ba, ba urrengo date. Eta gogoratu, eta eh, urre. Bai. Eta hogeita marrean jarri zintzilik. Martxo eh? hogeita behatzean mogambon. Hmm. Eta Animatu, eh? Hore, eta goatu amarrean ez da oso mozkorrak egon jarri zintzilik irratia seitan, eh? Hori da. Amarrean, hogeita amarrean. Hogeita amarrean, esan dut, eh? ez? Ez, ez, amarrean. Ah, bueno, pues berdin du. Hmm. Bueno, amarrean baita. Bueno. Egunero. Hori da. Eh? Zuz, eh? Zure abestia, bai, jargina. Lola indigo kalle. Bueno, bueno agur. Ez eguen zuko, nere abestia. Zepen Urrengo. Ditu, eh? Urrengo ani lehenengo eskatzen naiz. Aukeltza fitxatu, eh? Badakigu haki entzuten, eh? Eda, eh, jende. Ja, ja, bai, badakigu. bai, Ez negun eh? jendeari esaten, badaki gula ah, dela entzuten. Gogoratu denek, eh? Nina izurra. Bueno, agur. Agur. agur. noche está pan para aventurero, gastar todo el dinero hasta que la gente se desmaye. El DJ en la piscina suena la gasolina y esta noche vamos para la, vamos para la calle, calle, calle, calle. Porque esta noche pide calle, calle, calle, calle. Hoy amanecemos en la calle, calle, calle, calle. Toda la gente para la calle, calle, calle, calle. De arriba para de abajo la calle. Vamos para la calle, sin declaraciones ni detalles. Estoy buscando que ese pantalón te guaye. Hidratate y mátate bailando, pero no te me desmayes. Que yo no voy a fallarte, no me falles. Anda con par de tipa que desde pequeña se emancipan y no le creen a gente que estereotipa. Ni pa el carajo le gana, la jugada la anticipa. Pero oigo una voz que a mí me flipa y dice: Guayna, bebé, ¿qué vamos a hacer? No quiero romances, lo que te quiero es comer. la traigan alcohol pa' beber. Vaina, bebé, ¿qué vamos a hacer? Que esto no pare, no pare hasta el amanecer. Mujer, mujer, mujer, Yo estoy bien activo, más dime qué vamos a hacer. Vamos pa' la calle, calle, calle, calle. Porque esta noche pide. Calle, calle, calle, calle. Hoy amanecemos en la calle, calle, calle, calle. Toda la gente pa' la calle, calle, calle, calle. De arriba para la casa y los de Vamos pa' la calle pa' que todos puedan ver Que yo soy de calle pero visto de Chanel Si salgo con la mía seguimos hasta amanecer Y el after party lo acabamos en el motel Ponte el cinturón Vamos ahí,